Hrvatski radio, obrazovni program. Siječanj je 1988. godine. Vlasti Njemačke demokratske republike odlučile su se na jedan do tada nezamisliv potez. S kioska su povukle magazin po imenu Sputnik, koji se tiska u Sovjetskom savezu. Po prvi su puta vlasti nekog sovjetskog satelita u srednjoj istočnoj Europi zabranile prodaju časopisa koji se tiska u Sovjetskom savezu. Bio je to znak da je vrh jedinstvene socijalističke partije, kako se nazivala istočno njemačka komunistička partija, odlučio da su reforme u Sovjetskom savezu, perestrojka i glasnost koje je predvodio Mihail Sergejević Gorbačov otišle predaleko. Prvi sekretar te istočno njemačke partije Erich Honecker nije mogao dopustiti da se reformske ideje prošire u Njemačkoj demokratskoj republici, pa čak i ako su one dolazile iz prve zemlje komunizma. Ali stvari su postajale još gore. Charles Mayer u knjizi Raspadanje, kriza komunizma i pad istočne Njemačke piše. Svake godine na obljetnicu smrti Roze Luksemburg u siječnju 1919. jedinstvena socijalistička partija održavala je svečanosti, parade i govore. Erich Honecker je volio pjevati stare pjesme ali godine 1988. prosvjednici su prolazili ulicama noseći transparente na kojima su bile ispisane ove riječi Roze Luksemburg. Sloboda znači slobodu za one koji misle drugačije. Stotinjak ljudi koji su se odvažili na nošenje tih parola odvedeni su u zatvor ili su prognani iz zemlje. U listopadu 1988. Erich Honecker došao u posjet Sovjetskom savezu. Tamo je pohvalio reforme, ali te reforme on i njegova partija nisu namjeravali provesti u svoje zemlje. U studenom partije je ponovno zabranila prodaju časopisa Sputnik. Povod za zabranu bio je veliki članak o paktu Hitler-Stalin. U travnju 1989. dogodilo se nešto što stvarno nitko nije očekivao. Erich Milke, ministar strašnog ministarstva za državnu sigurnost, predložio je da se zabrane sastanci između partijskih aktiva sovjetskog KGB-a i istočno njemačke obavještene službe i tajne policije. Milke se bojao da duh reformi koji se čak uvukao u KGB ne zarazi njegovo ministarstvo državne sigurnosti. Stvari za jedinstvenu socijalističku partiju postajeće sve gore i gore. Njemačka demokratska republika stvorena je 7. listopada 1949. godine. Od svog stvaranja ona je bila najodanija saveznica Sovjetskog saveza. U njoj je bilo stacionirano više od 300 tisuća sovjetskih vojnika. Ta kako se zvala skupina sovjetskih snaga u Njemačkoj bila je najbolje opremljeni dio snaga Varšavskog ugovora jedinstvena socijalistička partija ponosila se činjenicom da je u zemlji uspjela održati mir. Od 1953. nije bilo većih demonstracija protiv komunističkog sistema. Njemačka demokratska republika tvrdila je da ima najbolju ekonomiju od svih komunističkih zemalja. Njezine vođe hvalile su se da je riječ o desetoj svjetskoj ekonomiji. Iza svega toga, iza sovjetskih elitnih snaga, pravovjerne partije, ekonomije koja se hvalila efikasnošću, stajao je jedan od najmoćnijih i najstrašnijih policijskih aparata stvorenih u drugoj polovini 20. stoljeća. 8. veljače 1950. godine Narodna skupština Njemačke demokratske republike donijela je zakon o osnivanju Ministarstva za državnu sigurnost. Ministarstvo se trebalo baviti špionažom u stranim državama i nadzorom političkih neprijatelja u zemlji. To je ministarstvo bilo poznato i pod kraticom Štazi. Prvi ministar bio je Wilhelm Caesar. Najduže se na mjestu ministra zadržao Erich Milke, koji je bio na čelu ministarstva od 1957. do 1989. 28. siječnja 1953. jedan je član ministarstva na konferenciji partijskog aktiva postavio pitanje mogu li se u ministarstvu sigurnosti zapošljavati ljudi koji ne znaju čitati i pisati. Milke je ovako odgovorio. Drug Keller je ovdje rekao da postoje drugovi koji su zaposleni, a da ne znaju pisati. Meni se čini da je važno to da taj drug koji možda ne zna pisati zna kako pobijediti i kako uništiti neprijatelje. Provjerimo koliko ljudi zna divno pisati i kako divno znaju govoriti besmislice. I onda provjerimo koliko su oni neprijatelja uništili. Zato ja mislim da ovaj način propitivanja kadrova nije baš dobar. Zato je važno u ljude utisnuti vjeru u pobjedu, da znaju da oni mogu pobijediti. Partija, partijski sekretar, oni moraju poznavati pravo lice svakog partijskog druga, kakvim on jezikom govori. Iako se on ne može potpisati, to nije važno. Ali ako zna tko je neprijatelj, onda je on na dobrom putu. Krajem 80. godina 20. stoljeća činilo se da slika monolitnog i pravovjernog sovjetskog saveznika nije i neće biti narušena. Partija i sigurnosni aparat su bili i dalje jaki i odlučni da Njemačka demokratska republika ostane komunistička utvrda u srcu Europe. U Poljskoj, Mađarskoj i samom Sovjetskom savezu naslučivale su se velike promjene koje su dovodile u pitanje i vodeću ulogu komunističke partije. Toga nije bilo u istočnoj Njemačkoj. U svibnju 1989. održani su lokalni izbori. Kandidati partije dobili su 98,85% glasova. Svima je bilo jasno da je partija falsificirala rezultate izbora koji su onako bili neslobodni i dirigirani. Vodstvo jedinstvene socijalističke partije nastojalo je na sve načine spriječiti da se reforme iz Poljske, Mađarske i Sovjetskog saveza preliju u istočnu Njemačku. Erich Milke je u travnju 1989. imao razgovor s Leonidom Šebaršinom, zamjenikom direktora KGB-a. U tomu je razgovoru Milke rekao ovo. Sada dolazim do najvećeg problema. Na članaku u Moskovskoj pravdi od 30. ožujka 1989. Stalin je bio agent ohrane. Postavljena su pitanja. Vi sami sebi nanosite štetu i stavljate nas u neugodan položaj. S ovakvim publikacijama vi potpuno diskreditirate socijalizam. Svata nada koju mladi ljudi polažu u socijalizam bit će izgubljena ako se pokaže da ih je vodio jedan agent. Ne razumijem to. Ako je istina da u svojim rukama ne držite arhive, onda ste napravili veliku grešku. Razmislite, kakvi se zaključci mogu izvesti iz ovoga? Moramo zaustaviti ove podivljale publikacije u Sovjetskom savezu koje prijete da će diskreditirati cijeli socijalistički svijet. Kao mladi ljudi bili smo spremni umrijeti za ovu plemenitu stvar. To nema veze s činjenicom da je Stalin možda bio agent ili da je počinio zločine. Riječ je o ideji. Crkva još vjeruje u Boga, iako ga nitko nije vidio. Onda smo svi mogli ostati socijaldemokrati. Prve pukotine u tom monolitnom sustavu počele su se pojavljivati u ekonomiji. Ta ogledna ekonomija komunističkog svijeta bila je zapravo u velikim problemima. Na životu su održavali jeftina energija i sirovine koje su dolazile iz Sovjetskog saveza i krediti i drugi oblici pomoći u novcu koje je davala Zapadna savezna republika Njemačka. Jedan od tih oblika pomoći bilo je i plaćanje otkupnina za političke zatvorenike i za omogućavanje obiteljima da se ponovno sastanu. William Smeiser u knjizi Od Jalte do Berlina procjenjuje da je tijekom hladnog rata zapadna Njemačka dala istočnoj pomoć u novcu vrijednu između 75 i 100 milijardi maraka. Samo je za puštanje 33.755 zatvorenika i za omogućavanje 250.000 obiteljskih okupljanja zapadna Njemačka platila 3,5 milijardi maraka. Ekonomija istočne Njemačke bila je u lošem stanju, a aparat je pak bio ogroman. Trebalo je između ostalog izdržavati i 85 tisuća zaposlenika štazija, koliko ih je bilo krajem 80-ih. Pored njih na plaći je bilo još 200 tisuća plaćenih špijuna i milijun i 200 tisuća doušnika a istočna Njemačka je tada imala oko 17 milijuna stanovnika. O životu u toj zemlji govorio je ovaj vic. Čovjek iz Drezdena skupio je svu svoju hrabrost i otišao u policijsku postaju. Želim napustiti ovu zemlju, rekao je policajcu. Policajac ga upita, kamo onda želiš otići mladiću? U Njemačku demokratsku republiku, odgovori on. Ali ti si već tamo, odgovori zapanjeni policajac. Ne, ne, dođe odgovore. Ja želim otići u onu Njemačku demokratsku republiku kakva je opisana u novinama i partijskim dokumentima. Ekonomska situacija postajala je sve gora. Da stvar za istočno njemačku komunističku partiju bude gora, ljudi se više nisu tako jako bojali sustava. Znali su da su mnoge stvari i dalje strogo kažnjive. U veljači 1989. istočno njemačke pogranične trupe su bez ikakvog oklijevanja ubile 20-godišnjeg Krisa Guafroja, koji je pokušao se popeti preko Berlinskog zida i pobjeći u zapadnu Njemačku. Ali nada je ipak postojala. U Moskvi je bio reformator u Mađarskoj i Poljskoj počele su reforme koje su puno obećavale a onda se otvorio put za bijeg. Tony Judd u knjizi Povijest Europe nakon 1945. piše. U svibnju 1989. godine vlasti u Budimpešti su uklonile na elektriziranu ogradu sa zapadnih granica Mađarske. Granica je i dalje ostala formalno zatvorena. Istočni Nijemci su počeli masovno odlaziti u Mađarsku. Do srpnja njih je oko 25 tisuća otišlo tamo na odmor. Njih su slijedile još tisuće ljudi. Mnogi od njih su potražili utočište u zapadno-njemačkim veleposlanstvima u Pragu i Budimpešti. Nekolicina njih uspjela je prijeći preko još uvijek zatvorene austrijsko-mađarske granice. Do početka rujna u Mađarskoj je bilo oko 60 tisuća građana istočne Njemačke. Kada su mađarskog ministra vanjskih poslova Đulu Horna pitali u emisiji Mađarske televizije što će se dogoditi ako neki od tih ljudi krenu pješice na zapad, on je odgovorio Dopustit ćemo im da odu i pretpostavljam da će ih Austrijanci primiti. Vrata na zapad su bila službeno otvorena. U 72 sata nekih 22 tisuće istočnih Njemaca je prošlo kroz njih. Bio je to samo početak. Uskoro će se dogoditi nezamislivo. Monolitni istočno-njemački režim će pasti, a Njemačka će se ujediniti. Naš sugovornik, Krsto Cvijić, je tada bio urednik ekonomista za istočnu i srednju Europu. Zapadni e, svijet, tu uključujem naravno evropske vlade i američku vladu, one su se, ako mogu tako reći, sasma lijepo pomirile sa hladnim ratom. Prošlo je tu nekoliko faza, pokazalo se da se tu ne može puno, čak kad i dođu neki lokalni ustanci kao u Mađarskoj, kao u e, Čehoslovačkoj, jedan drugačiji oblik otpora. Kad to sve ne ide, onda su se zaista pomirile zapadne sile s time. Na kraju krajeva hladni rat imao je jednu stabilizirajuću ulogu u svijetu. Hladni rat je bio dobrovođen rat. Nuklearno oružje držalo je ravnotežu, moglo se s time upravljati, da pače su već postojali neki teoretski pokušaj. Ja se sjećam dobro 1978. čovjek kojeg sam poznavao, Hal Sonnenfeld, Helmut Sonnenfeld, lansirao je tu doktrinu, visoki funkcioner u američkom State Departmentu, da zapravo mi imamo interese, druga strana ima interese, ako se uzajamno štujemo u neprelaženju preko granica tih interesa, da možemo sasma lijepo živjeti. Postojala je kao alibi mnogima takvim e, pristašama Zonenfeldove doktrine Brantova Ostpolitik. Ostpolitik je baš bila idealna politika za one koji su mislili pa možemo malo pomalo u istočnoj Njemačkoj. Ja se točno sjećam pred sam kraj istočne Njemačke. Ja mislim da je to bilo 88. ili ovako nešto. E, Socijaldemokratska partija u e, zapadnoj Njemačkoj napravila je jedan cijeli program takozvanog sudbinskog dogovora sa istočno-njemačkom komunističkom partijom. Drugim rečima mi imamo, to se zvalo šiksalske Mannschaft. Imamo zajedničku sudbinu, pa dogovorimo se o njoj i onda idemo dalje. Vidjet ćemo kako će to ići. Vlasti Njemačke demokratske republike bile su bijesne na mađarske vlasti što su građanima DDR-a istočne Njemačke dopustili odlazak na zapad. Mađarske vlasti odgovorile su da bi spriječavanje njihovog odlaska bilo kršenje Helsinškog završnog akta. Kako bi koliko toliko sanirale situaciju, vlasti DDR-a su svojim građanima koji su se sklonili u zapadno-njemačkim veleposlanstvima u Pragu i Varšavi predložili sporazum po kojemu su oni mogli otići na zapad u zapečaćenim vagonima to nije riješilo problem, već je samo povećalo stupanj poniženja režima. Dok je zapečaćeni vlak prolazio kroz istočnu Njemačku, desetine tisuća ljudi su ga pozdravljali klicanjem. Kada se vlak zaustavi u Drezdenu, pet tisuća ljudi se pokušalo ukrcati na njega. Policija ih je rastjerala palicama, izbila je malena poboda. A sve se to događalo pred kamerama najvažnijih televizijskih kuća. Stvari su postale sve gore i gore za Honeckera i partiju. Tony Judd piše. U ponedjeljak 2. listopada u Leipzigu na demonstracijama protiv režima i njegove nemogućnosti da se reformira okupilo se oko 10.000 ljudi. Bilo je to najveće javno okupljanje nakon propalog berlinskog ustanka iz 1953. 77-godišnji Honecker je ostao nepopustljiv. U rujnu je izjavio da su istočni Njemci koji žele emigrirati na zapad poticajima, obećanjima i prijetnjama ucijenjeni da se odreknu temeljnih principa i vrijednosti socijalizma. 7. listopada došao je Mihail Gorbačov kako bi sudjelovao na proslavi 40-godišnjice osnutka Njemačke demokratske republike i održao govor koji će ostati upamćen. On je svom domaćinu kamenog lica rekao da život kažnjava one koji oklijevaju. Vlasti su sada već bile u stanju panike. 18. listopada partijski vrh je smijenio Honekere. Novi je prvi sekretar postao Egon Krenze. On je objavio da vodstvo partije podržava perestrojku ali sada je bilo kasno. U sljedeći ponedjeljak u Leipzigu se okupilo 300 tisuća ljudi. 4. studenog se u istočnom Berlinu okupilo pola milijuna ljudi koji su tražili velike reforme. Na taj dan Čehoslovačka otvorila granicu prema zapadu. U 48 sati 30 tisuća istočnih Njemaca je preko te granice otišlo u zapadnu Njemačku. Što se tiče centralne jezgre hladnog rata u Europi, podijeljenje Njemačke, to je manje više odgovaralo većini zapadnih država. To je odgovaralo Njema, to je odgovaralo Francuskoj, to je odgovaralo Britaniji i to se vidjelo kad je 89. krenulo i kad je kancelar Kohl se požurio da krene sa prvim pokušajima ponovno ujedinjenja Njemačke, koliko je bilo gužve i koliko je bilo pokušaja aktivnih s jedne strane u Britaniji, s druge strane u Francuskoj osobito, da se osujeti ujedinjenje Njemačke. Dakle, hladni rat, geopolitički gledano, imao je puno prednosti. Osim toga, postojala su sredstva kojima se taj rat vodio, koja su dovodila do neprestanih modernizacija u industriji. Zapad je tu jako dobro išao naprijed, to je koštalo puno novaca. Amerika se skoro bankrotirala uh, utrkom u naoružanju, ali s druge strane to je bilo bolje nego vrući rat i to je bio rat u kojem je Zapad održavao jednu liniju, nije do izvojevao totalnu pobjedu, ali s druge strane imao je adute i Sovjetski savez je služio da pače, a to je sad ono što ne bih rekao da je bila misao vodilja, ali je bilo dosta važno, služio je kao jedan dobar neprijatelj protiv kojeg se možemo svi ujediniti i u izvjesnom smislu kad gledamo povijesno da nije bilo Sovjetskog saveza, možda bi ujedinjenje Europe tako kako je, stvaranje Evropske unije, NATO, išlo sporije ili do njeg ne bi došlo. Jer život bez neprijatelja je katkad kompliciraniji, a to se pokazalo osobito poslije 1989. 9. studenog 1989. Krenca i njegovi drugovi iz istočno njemačke partije predložili su novi zakon koji je trebao regulirati putovanje na zapad. Bio je to drugi prijedlog. Prvi su kritičari odbacili kao nedovoljan. Vlada Njemačke demokratske republike onda nakon odbijanja tog prvog zakona dala ostavku. Nakon toga i politbiro partije učinio isto. 9. studenog Krenca i drugovi objavili su nacrt drugog zakona. Günter Švabovski je pak na televiziji objavio da taj zakon stupa na snagu odmah i da on omogućava putovanje na zapad bez prethodnog obavještavanja vlasti. Tony Judd piše. Kad je završila ta emisija sa Švabovskim, ljudi su izašli na ulice u istočnom Berlinu i krenuli prema granici. Za nekoliko sati 50.000 ljudi prešlo je u zapadni Berlin. Neki su otišli zauvijek, neki samo kako bi pogledali kakav je tamo život. Do sljedećeg jutra svijet se promijenio. Svi su mogli vidjeti da je zid zauvijek probijen i da nema povratka na staro. Četiri tjedna kasnije otvorena su Brandenburška vrata. Tijekom božićnih blagdana 1984. godine 2 milijuna 400 tisuća istočnih Njemaca, skoro svaki šesti građanin Njemačke demokratske republike, posjetio je zapad. Nove vođe jedinstvene socijalističke partije smatrali su da su ovi događaji početak stabilizacije situacije. Od stabilizacije nije bilo ništa. Najtvrđi sustav Istočne Europe je bio u ruševinama. Do tada je i ostavku dao Todor Živko, prvi sekretar Bugarske komunističke partije. Dok su istočni Njemci slavili Božić u zapadnom Berlinu, streljački vod je streljao Nikolaja Čaušesku, a generalnog sekretara Rumunjske komunističke partije i njegovu suprugu komunistički režimi u Istočnoj Europi su prestali postajati. Sada je nastupalo vrijeme tranzicije, prijelaza iz komunizma u višestranačku demokraciju i tržišno gospodarstvo. Po nekima bio je to početak pakla, po drugima bio je to početak uspješno izvedenog prijelaza iz svijeta realnog socijalizma u svijet demokracije i tržišta. Istina je u sredini između jednog briljantnog uspjeha, jedne demokratizacije i slobodno tržišnog trijumfa s jedne strane, a s druge strane te koncepcije pakla u kojem se zapravo ništa dobro nije dogodilo, već se je krenulo natrag, a i rezultat je u mnogim zemljama velika patnja za stanovništvo, pad životnog standarda i slično. Sredina je, nažalost, vrlo neugodna sredina, jer ona nije zapravo značila nešto što ide sporo pa se ipak krene na bolje, nego u nekim zemljama je isprva došlo do silnih lomova, do pada životnog standarda, zatvaranja industrijskih kompleksa i to u vrijeme kad su baš na vrhuncu bili problemi u tim privredama, recimo u Istočnoj Njemačkoj, u Sovjetskom savezu, u Čehoslovačkoj strahoviti problemi zagađivanja recimo, koji su zahtijevali ogromna sredstva ti režimi su bili donekle svjesni tih stvari, ali nisu mogli ništa učiniti. A sada je došla tranzicija, došla je promjena, sve je to bilo u lomu, svi ti veliki kombinati, tako da ništa od sredstava nije ostalo, a ostale su samo te ružne slike, ti ružni prisori koje sam ja negdje vidio. Zatvorene, zapuštene tvornice, sovjetske baze, donedavne, pune zagađenih eh, terena, puno ulja, sve u lošem stanju, ekološka katastrofa, a s druge strane nema sredstava, ne zna se šta će biti. Kako iz svijeta realnog socijalizma prijeći u svijet tržišne ekonomije? Jedan je recept imao profesor Lešek Balčerović, mladi neoliberalni ekonomist koji je radio za nezavisni radnički sindikat Solidarnost. On je prvo bio postavljen za poljskog ministra financija, pa za guvernera Središnje banke. On je zagovarao pristup takozvanog velikog praska. Plan je bio sljedeći. Poljska je bila insolventna neće moći preživjeti bez strane pomoći u kreditima i investicijama. Ali da bi dobila te kredite i privukla investicije, Poljska mora stvoriti kredibilne institucije i strukture. To se pak sve mora napraviti brzo, dok još traje medeni mjesec između ljudi u zemlji i prve postkomunističke vlade, jer taj će proces biti bolan. Plan se počeo primjenjivati od 1. siječnja 1990. Norman Davis u knjizi Srce Europe, prošlost u poljskoj sadašnjosti piše. Plan je Poljsku preko noći uveo u kapitalistički sustav. Uvedena je i nova konvertibilna valuta. Napušten je nadzor središnje vlade nad svim dijelovima ekonomije. Privatizacija je poticana na svim razinama, ali prvo je počela u financijskom i industrijskom sektoru. Zaustavljena je hiperinflacija, Vratilo se povjerenje. Počele su strane investicije. Međunarodna pomoć postala je moguća. Naravno, teška vremena su se nastavila. Produktivnost je i dalje padala. Izvoz je bio gotovo paraliziran. je plan plani Poljsku brzo uveo u svijet tržišne ekonomije, ali za to je plaćena velika cijena – plaće su realno pale za 40%. Mnoge su tvrtke otišle u stečaj. Životni standard strmoglavo pao. Na bolja vremena izlazak iz krize trebalo je pričekati. Do preokreta je došlo tek sredinom 1991. I mislim da je problem bio u tome da je manjkala je koncepcija na zapadu da se krene jednom politikom e, konzistentnom koja bi pomagala tim zemljama, ali s druge strane ih poticala da sami učine e, svoje pomake. Nego je onda došlo do naprosto preslikavanja rocepata sa zapada i znamo dotorni slučaj uglednog ekonomiste Jeffrey Sachsa koji danas se to bavi Afrikom i vjerojatno se njom bavi vrlo dobro i efikasno. Ali to je bilo katastrofalno kako je on krenuo sa vrlo jednostavnim savjetima treba od prve odmah izvršiti privatizacije, prestati sa raznim socijalnim izdavanjima jer su prevelika, krenuti na racionalizaciju svega što se radi, a manje više ostaviti socijalno pitanje. Ja sad pojednostavljujem, ali ostaviti socijalno pitanje nekako na strani. Drugim riječima, prebaciti teret ono što se dešavalo na leđa tih masa, ljudi koji su tamo živjeli. Nije u zapadnim političkim krugovima bile jasne svijesti o tome da li nas nešto ta tranzicija treba koštati, jer na kraju mi smo zaradili u pogledu oružanja Govorilo se o takozvanoj dividendi mira, peace dividend, jer iznenada je prestala potreba paničnog i vrlo skupog naoružavanja u utakmici sa Sovjetskim savezom i drugim tim zemljama. Dakle, postojala je neka ušteda, ali nije postojala jasna koncepcija kako ipak nešto od toga iskoristiti da se pozitivno riješe neki problemi u tim zemljama koji su sigurno nadolazili. Manje više postojala je jedna naivna nada povezana sa indiferentnošću, rekao bih čak, prema onom što se dešava. Oni više nisu naš problem. Pristup sličan Poljskom imala je Čehoslovačka. Njezin prvi nekomunistički ministar financija, kasniji premijer i predsjednik Češke Vaclav Klaus, imao je stav da je cijela socijalistička ekonomija zapravo beskorisna i nije vidio koristi u oklijevanju. U šok terapiji, liberalizirano je trgovanje s inozemstvom, uvedena je konvertibilna valuta, počelo se s radikalnom privatizacijom. Druge zemlje poput Rumunjske, Ukrajine i kasnije Slovačke zauzele su puno oprezniji stav. Reforme su bile sporije, država je dugo bila upletena u ekonomiju. Tko je bolje prošao u toj tranziciji? Danas Češka i Poljska puno bolje stoje od Ukrajine ili Rumunjske. Još dan danas poljska privreda kad se gleda je zdravija, ali u njoj je već postojao privatni element koji je bio poduprijet iskustvom Poljaka koji su puno putovali na zapad. Svaki Poljak donosio je sobom u Poljsku neko sredstvo za proizvodnju. Poljska je bila spremna na to. Druge zemlje su bile manje spremne za to. Recimo šta je sa Ukrajinom, šta je sa Rusijom. To uopće ništa tako nije postojalo. Tako da u krajnjoj liniji ta 1989. je možda mogla biti bolje pripravljena. Možda je mogla biti bolje pripravljena. Vjerujem da je morala biti bolje pripravljena, da se je na to mislilo, ali s druge strane čak da su i postojali veliki planovi, teško bi to išlo drugačije, jer su promjene otišle predaleko, ti svijetovi su se razdijelili, previše šančevi izme njih bili su preduboki da se to onda brzo premosti. Nakon radosti zbog pada Berlinskog zida postavilo se pitanje kako dalje. Što napraviti s dvije Njemačke? U doba hladnog rata njihovo je postojanje imalo kakav takav smisao. Ali sada su dva bloka išla prema popuštanju napetosti, a komunistički režim je bio stvar prošlosti. Nije to bio prvi put da se u hladnom ratu postavilo pitanje ujedinjenja Njemačke. Lavrenti Berija je u Staljina bio čovjek kojega su se najviše bojali u Sovjetskom savezu. On je od 1938. bio šef svih tajnih službi i desna ruka Staljina u provođenju velikih čistki. Bio je i opak čovjek. U slobodno vrijeme kružio je automobilom po ulicama Moskve i tražio lijepe djevojke koje bi prisiljavao da spavaju s njim. Kad je Stalin umro, Berija je pokušao osigurati vlast u partiji i pokušao je progurati neke svoje ideje oko formuliranja nove politike. William Taubman u biografiji Nikite Hruščova piše. Istočna Njemačka bila je posebno težak slučaj. Zbog prisilne industrializacije i kolektivizacije i oštre protuvjerske kampanje, skoro pola milijuna ljudi pobjeglo je na zapad. Njemačka demokratska republika suočila se s onim što je Georgi Maljenkov nazvao opasnost unutarnje katastrofe. Berin nevjerojatni odgovor bio je da se razmisli o napuštanju istočno-njemačkog komunizma i da se dopusti ujedinjenje neutralnoj Njemačkoj u zamjenu za značajnu kompenzaciju od zapadnih država. Kada se vodstvo u Kremlju 27. svibnja 1953. pozabavilo njemačkim pitanjem, Beri je izjavio Njemačka demokratska republika? Što je to? To čak nije prava država, na životu je održavaju sovjetske trupe. Berija je na tom sastanku još rekao, sve što trebamo jest miroljubiva Njemačka. Je li ona socijalistička ili ne, to nas ne treba zanimati. Berijini prijedlozi išli su predaleko. U borbi za vlast pobjedio ga je Hruščov. Berija je optužen za špijunažu u korist Tita i zapadnih sila i bio je pogubljen. A Njemačka je ostala podijeljena. Godine 1990. njemačko pitanje je opet bilo aktualno. Njemački kancelar Helmut Kohl bio je za ponovno ujedinjenje Njemačke. Nekadašnji kancelar socijaldemokrat Willy Brandt je na sastanku s Gorbačovom početkom 1990. izjavio ove rečenice. Ništa više neće biti kao što je bilo. Što pripada jedno drugom, sada može rasti zajedno. Ali u rješavanju tog problema trebalo ići polako. Rješenje je moglo uništiti Gorbačova i dovesti do novih nemira u Europi. Moj zaključak zato vrlo skeptičan. Ja mislim da nije postojao još do dan danas ne vidim da bi igdje bio postojao neki dobar recept za jedno pripravljanje dozirane mirne promjene u tim zemljama koja bi bila korisna za te zemlje i njih podigla i ojačala i stabilizirala, a s druge strane nekako ne bi naškodila zapadu i ne bi mnogo koštala zapad. Čini mi se da je tu skoro skoro bih rekao e, bila možda pametnija koncepcija, to priznajem e, da to govorim protiv samog sebe, koncepcija onih koji su na zapadu smatrali da bi bolje bilo da istočna Njemačka još neko vrijeme ostane pod komunističkom vlašću, a da se onda postepeno pod nekim kontroliranim uvjetima e, popravlja, reformira i slično. I faktično se je to i pokazalo. Nagla prenagla integracija pod vrlo nepovoljnim monetarnim uvjetima za zapadnu Njemačku te istočne Njemačke u zapadni prostor bila je katastrofa koja još do dan danas nije našla neki pozitivan ishod i mislim da je to jedna od najvećih krivnji možda tadašnjih vlasti u zapadnoj Njemačkoj koje nisu shvatile u čemu, je, u čemu je tu problematika. Ali ima još nešto drugo, kao u svim situacijama, tu se vidi da je tu postojala jedna patriotska obaveza. Kad zapadnoj Njemačkoj se pruža mogućnost da jednom u povijesti, možda za duga vremena, ujedini istočnu Njemačku sa zapadnom Njemačkom, kako to propustiti? Sad je bilo pitanje, svakim, svakim sredstvom to treba učiniti. Do proljeća 1990. bilo je jasno da će se Njemačka ujediniti. Doduše Velika Britanija i Francuska su bile protiv, ali Sjedinjene američke države su bile za. Predsjednik George Bush stari je na sastanak pozvao nekadašnjeg Fordovog i Nixonovog državnog tajnika Henrya Kissingera kako bi ga pitao za savjet o ujedinjenju Njemačke. Kissinger je predsjedniku Bushu rekao kako bi postojanje dvije Njemačke bilo katastrofalno i da bi na kraju uništilo NATO savez. Njemački kancelar Helmut Kohl i njegova vladajuća koalicija bile su za ujedinjenje. Istočne njemačke komuniste nitko ni ništa ni pitao. Oni su teško poraženi na prvim slobodnim izborima. Nova vlada istočne Njemačke, predvođena Lotarom de Maizierom, kršćanskim demokratom, bila je za ujedinjenje. Mihail Gorbačov i njegov ministar vanjskih poslova Edward Ševanadze, nisu bili protiv ujedinjenja, ali su bili protiv članstva Ujedinjene Njemačke u NATO-u. William Smeiser u knjizi Od Jalte do Berlina piše. Sovjetski vođa je rekao da Sovjetski savez ne može prihvatiti ujedinjenu Njemačku u NATO. Vadim Zagladin, jedan od Gorbačovljevih vanjskopolitičkih savjetnika, u prosincu 1989. rekao je ovo Kondolizi Rajs. Prije su postojale dvije Njemačke, jedna vaša i jedna naša. Sada će biti samo jedna i vi bi htjeli da ona bude vaša. To bi bila neprihvatljiva promjena u ravnoteži snaga. Gorbačov se poigravao i smišlju da Njemačka postane neutralna zemlja. Od svega toga nije bilo ništa. Na kraju je presudila činjenica da je Sovjetski savez bio pred bankrotom. Prestrojka i reforme tražile su novac, a Savezna republika Njemačka ga je imala ali ga nije htjela dati bez protuusluge, a ta protuusluga bila je sovjetski pristanak na ujedinjenju Njemačku u NATO savezu. Moj je zaključak poslije puno razmišljanja je taj da je to bio skoro nemoguć zadatak. Jedino, jedino što se je moglo postići bilo je to kada su se recimo 1985. ili možda 1989. dogovorili rukovodioci Sovjetskog saveza i tih drugih zemalja sa demokratski izabranim vođama Zapada. Sad dolazi nam ujedinjenje. Naši sistemi se ipak na kraju ujedinjuju kako da se dogovorimo o toj postepenoj promjeni. Sad ćemo ovako i onako, pa krećemo naprijed. Međutim, to uopće ne bi bilo moguće. Jer kako zamisliti ovakvu jednu, jednu utopijsku promjenu? Da, ono što smo dobili, dobila je gruba, neravnomjerna promjena, vrlo nepravedna, Do sredine 1991. Europa se skoro potpuno promijenila. Svijet hladnog rata je potpuno nestao. Varšavski ugovor je na samitu zemalja članica održanom 1. srpnja 1991. u Pragu proglašen nepostojećim. Sovjetske trupe povukle su se iz zemalja istočne Europe. One su sada bile politički nezavisne zemlje koje su tražile članstvo u NATO. Na životu je od starog sustava ostao samo Sovjetski savez, a i on je prolazio kroz teške trenutke pribaltičke države su htjele van, Rusija pod Jelcinom je bila sve glasnije. Na kraju, za neke iz vrha sovjetske partije, države, vojske i tajne policije, sve je to bilo previše. Dimitri Volkogonov u knjizi Autopsija za carstvo piše. 18. kolovoza skupina onih koji su željeli obnoviti tvrdu boljševičku vlast osnovala je Državni komitet za izvanredno stanje. Peteročlana delegacija komiteta koja se sastojala od Baklanova, Šenina, Boldina, Varenikova i Plehanova stigla je u Gorbačovljevu novu ljetnu palaču u Forosu i tražila da on potpiše dekret o proglašenju izvanrednog stanja. Gorbačov nije povjerovao njihovim tvrdnjama da je Jeljcin već uhićen, ali su urotnici uspjeli izolirati Gorbačova tako što su prekinuli komunikacije palače s vanjskim svijetom i oko nje su postavili dva prstena stražara. Gorbačov svejedno nije htio s njima surađivati i optužio ih je za kovanje zločinačke urote. Delegacija se vratila u Mosku kako bi prenijela loše vijesti su urotnicima, od kojih su neki počeli ozbiljno sumnjati u cijelu ideju prevrata. Ali, kako su prešli Rubikon, odlučili su da se ne mogu vratiti natrag. 19. kolovoza su objavili da zbog zdravstvenih razloga Gorbačov više ne može obavljati dužnosti vođe države i da njegovo mjesto preuzima njegov zamjenik Janajev, Tenkovi su poslani kako bi okružili zgradu ruskog parlamenta poznatu pod imenom Bijela kuća. Taj pokušaj puča je neslavno propao. Boris Jelcin je postao heroj Rusije, a puč je samo požurio samo uništenje Sovjetskog saveza. Svi ti događaji zaokupili su svijet koji je strepio od nuklearnog Sovjetskog saveza koji se raspadao, a raspad se prenosio na televizijskim ekranima širom svijeta. Ta je drama zasjenila jednu drugu koja se spremala na jugoistoku Europe. Postojala je naime još jedna socijalistička država, ona koja se hvalila postojanjem sustava socijalističkog samoupravljanja i u njoj je došlo do kraha socijalističkog sustava. I u njoj su se zahtijevala reforme. I ona je bila federalna država s unutarnjim ustrojstvom s kojim je malo tko bio zadovoljan. Riječ je naravno o socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji. Tamo će se odigrati posljednja drama Europskog hladnog rata. Mislim da je velika razlika bila u tome što su, zahvaljujući čak i vrlo brutalnim promjenama koje su se desile pod kraj drugog svjetskog rata, neke dotada problematične države u istočnom dijelu ili ako što jugoistočnom dijelu Europe postale mnogo homogenije. Poljska je postala jednonacionalna država. Mađarska je izgubila dio svojih, eh, izgubila je dio nekih manjina koje su možda, možda mogle predstavljati problem. Došlo je do protjerivanja Njemaca iz Mađarske i Čehoslovačke. Druge zemlje su se konsolidirale na ovaj ili onaj način. Postale su nekako homogenije i mislim da je to mm, stvarno bila velika razlika što je u, u Jugoslaviji, za razliku od tih drugih zemalja, postojalo puno nacionalnosti. To samo po sebi ne bi značilo da se u Jugoslaviji morao razviti, razbuktati nekakav e, strašan rat. Da je u toj zemlji postojalo nekakvog e, načina da se te, te nacionalne razlike, te duboke povijesne proturječnosti, da se na neki način ipak mirno izglede u novoj situaciji. Dakle, sama po sebi strukturalna kompliciranost tadašnje Jugoslavije ne može se nazvati jedinim razlogom toga. Ja mislim da je tu bilo i nešto drugo. Da je postojala s jedne strane velika samouvjerenost određenih e, snaga u partiji, to naročito u srpskoj partiji, na srpskoj strani, da je postojala ogromna samouvjerenost u jugoslavenskoj armiji, da se manje više može nastaviti i bez Tita sa onakvim e, metodama kakve su i, prije primjenjivane. Jedna federalna država već se raspala u Europi nakon kraja hladnog rata. Čehoslovačka je prestala postojati. Tamo je u jesen 1991. počeo rad na novom ustavu. Plan je bio stvoriti novu federaciju koja bi bila decentralizirana i koja bi dala veće prava federalnim jedinicama. Međutim, Vladimir Mečijar, bivši boksač koji je igrao minornu ulogu u rušenju komunizma, postao je vodeća politička figura u Slovačkoj. Slovački pokret Javnost protiv nasilja, neka vrsta sestrinske stranke Češkog foruma se raspao, a Mečijer je osnovao pokret za demokratsku Slovačku. Mečijer, čija je stranka pobjedila na izborima u Slovačkoj, počeo je tražiti puno. Tony Judd piše. Mečijer je tražio pravo da Slovačka tiska valutu i da ima pravo zaduživati se na svjetskom tržištu novca. Tražio je moratorij na privatizaciju, vraćanje potpora iz komunističkog razdoblja. Vaclav Klaus, koji je kao ministar financija predvodio one brze i temeljite reforme, je pak sa svojom građansko-demokratskom strankom pobjedio u Češkoj i postao češki premijer. On nije htio niti čuti o tim ustupcima. Zapravo Klausu i dobrom dijelu njegove stranke Mečijarevi su postupci bili po volji. Htio se riješiti Slovačke. Klaus je slovačkim pregovaračima rekao kako se čini da nismo u mogućnosti doći do sporazuma, mogli bismo odustati od ovih besplodnih pokušaja i svaki krenuti svojim putem. I tako je dobrim dijelom protiv volje velikog dijela slovačkog izaslanstva došlo do prestanka pregovora o novom federalnom ustavu. Umjesto nove federalne Čegoslovačke stvorene su Češka i Slovačka. I sve se to zbilo bez rata. Jugoslavija se raspala puno nasilnije. I da upravo to je otvorilo jedan slobodni prostor u kojem su neki bili presamouvjereni i onda su počeli upotrebljavati sredstva pred kojima bi se možda ipak ustručavali da su znali kakav će biti otpor, ali su bili sigurni da će manje više pobijediti. Govorimo o Jugoslavijskoj armiji, o Miloševiću, o srpskim paravojnim formacijama, koji su sa prezirom gledali ove druge snage kojim su im se odupirale, a s druge strane kod onih koji su se našli eto, suočeni sa tom mogućnosti jedne nove diktatorske e, solucije u nekoj novoj geopolitičkoj situaciji, došlo je do očaja. Znalo se da tada više nema razloga i nema nade da će se nekim mirnim sredstvima, ba čak i popuštanjem, čak i kapitulacijom doći do nečega drugoga. Ja mislim da je to u tom, to je tako moj jedan, e, jedan vid te situacije da je došlo do izvjesnog nesporazuma. Jedni su bili pre, e, pre samouvjereni, drugi su bili preslabi, a znali su da moraju, da se moraju oduprijeti. Nije bilo mogućnosti da s obzirom na zapadnu politiku koja je bila ne, nezainteresirana, da se dobije neka pomoć, neka nova ravnoteža toj novoj situaciji u Jugoslaviji. Dakle, nije bilo razloga da se Milošević i Jugoslavenska armija i te druge snage puno vaziru. I mislim da je to bio razlog da je, da je zapravo u tom nesporazumu iz niza e, manjih incidenata došlo do krupnijih, jer jedan veliki problem koji je mogao biti bila je Slovenija, ali to je na kraju se pokazalo marginalnim problemom. Kad je Slovenija otišla, koja je bila koncedirana, onda je ostao taj problem nejednakih snaga. Zapadna politika je podupirala zapravo direktno jugoslavensku armiju Miloševića politikom embarga i tako je ono što je moglo završiti na nekoj nižoj razini postajalo je sve teže i teže. Na sve ovo došla je u biti nezainteresiranost međunarodne zajednice. Kako je to rekao državni tajnik Sjedinjenih američkih država James Baker, mi u ovoj utrci nemamo svog psa govori Krsto Cvić. Činjenica jest da u onoj Jugoslaviji kako je dočekala 1989. nije bilo na vlasti zaista sposobnih kadrova, pametnih, državničkih, oni koji bi mogli nekako izdvojiti se iz tog svog naroda i reći hajde napravimo neke dogovore o konfederaciji, o rastangu i tako dalje. Naprosto ne vidim te talentirane ljude. Tako da mislim, to je moj osobni zaključak. Zaista nemam sociološke baze za to i pravo istraživanja. Da je manjkalo je tih ljudi koji bi mogli napraviti neke pametne podjele jer su selekcijom koja je izvršena već pod Titovim režimom takvi ljudi nestali koji bi drugim rečima uživali patriotsko povjerenje u svojim nacijama, s druge strane bili spremni za kompromise, već je onda ostao, ostao teren slobodan demagozima, onima koji su željeli e, silom to riješiti. Ali to pitanje, to mislim da ostaje meni u pameti tog nesporazuma između samouvjerenih koji su imali svuda vojarne, aerodrome, Jugoslavijska armija bila je toliko moćna da je mogla pljucati na sve protivnike, a onda drugi koji su se ipak pokazali jako prezreni kao protivnici, ipak sposobnijima da se odupru. To je, mislim, tragedija. Nije tu posredi nikakva veća, ja mislim, krvoločnost e, nacija koje nastavaju ovu regiju. Nije tu bio viši, stepen ljudske e, netolerancije ili mržnje ili tako da. To su bili, doduše, rezervari mržnje i, e, koji su se mogli iskoristiti, ali u suštini bio jedan gigantski nesporazum u, situaciji taj nesporazum je onda otežao situaciju i iz nje smo dobili umjesto nekih malih okušaja na kraju jedan težak rat koji je eto tolike koštao.